Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Kad es tikšu pacelts virs šīs zemes, visus pievilkšu pie sevis, saka Kristus. Ko tas nozīmē? Lai mēs varētu būt kopā ar Jēzu un viņu iepazīt, viņam pašam mūs jāpievelk pie sevis. Atcerēsimies, ka Dievs pirmais mūs ir mīlējis un joprojām mīl mūs kā pirmais. Tādēļ arī mēs varam atbildēt ar mīlestību. Viņš mūs mīl, ļauj mums ieraudzīt un sajust viņa mīlestību, un no šīs primārās Dieva mīlestības kā atbilde – var dzimt mīlestība arī mūsos. Tātad Kristu mīlestība vairs nav bauslis, bet gan atbilde uz mīlestības dāvanu, ar kādu Dievs nāk pie mums. Visas mūsu pūles, labu ceļvežu meklēšana, radikāla cīņa ar grēku vai dieva izvirzīšana pirmajā vietā, tas ir par maz, lai vadītu mūsu uz dzīvām attiecībām ar Dievu. Mēs nevaram nopirkt dieva dāvanas ar saviem labiem darbiem. Mēs bieži vien domājam, ja es kaut ko došu dievam, tad arī viņš dos man. Taču Dievs ir mūsu tēvs, un viņš vienmēr ir pirmais, kurš dāsni mūs apber ar savām dāvanām. Bet ir viens būtisks nosacījums, ja mēs dalāmies ar citiem. Visu, ko esam saņēmuši, esam saņēmuši arī priekš līdzcilvēkiem. Svētā gara dāvanas mums tiek dotas, lai mēs ar tām kalpotu citiem, sabiedrības kopējam labumam. Ja mēs atsakāmies to darīt, ja negribam dalīties ar citiem, ja negribam piedot, tad aizslēdzam savas sirds durvis kungam. Mūsdienu sabiedrībā pieaug tendence noslēgties, ierauties sevī, aizslēgt durvis – caur kurām Dievs ienāk pasaulē. Kristietība ir labā vēsts, jo tā nes sevī apsolījumu, mīlošā Dieva pieredzi, kurš neatstāja mūs vienus dzīves izaicinājumos. Kā lūkšanā teica svētais Augustīns, Dievs dod man, ko pavēli, un tad pavēli, ko tu gribi. Kad Dievs dod man spēku, tad varu izpildīt visu, ko viņš vēlās. Ir vērts paskatīties uz savu dzīvi un izvērtēt, kā es meklēju dievu, vai jautāju citiem cilvēkiem par viņu, vai mācos no viņiem dieva ceļus, vai cīnos ar grēku, un vai dievs tiešām ir pirmais un svarīgākais dzīvē. Dargie draugi, ļausim Dievam mūs pārsteigt ar savu mīlestību. Kad es tikšu pacelts virs šīs zemes, visus pievilkšu pie sevis. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Pārdomas sagatavoja Marijāņu tēvs Andris Ševels no Daugopils. Ooh. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju pasludināt dieva mīlestību ikvienam, iepriecināt noskumušos, būt kopā ar vientuļajiem un slimniekiem, stiprināt ticību jauniešiem un sirmgalviem, atklāt ticības skaistumu ikvienam, kas meklē dievu. Lūk, mūsu misija. Radio Marija Latvija - patvērums dievā 24 stundas diennaktī.